Dracuios Sorin Filip Credincios. Este o tradiție mănăstirească bine cunoscută ca mai ales în postul Crăciunului sau chiar în postul mare să se facă așa zisele tungere în monahii sau călugării. Și la mănăstirea noastră, care de vreme în toate este tot mai numeroasă, în fiecare an, din câte cât o minte, 10, 12, 8, 15, cam atâția în fiecare an, se jertfesc și iau Fica lui Hristos din frungerea în monahism și să dăruiesc lui Dumnezeu. Să nu credeți că este o tradiție numai aceasta, că este o jertfă efectivă acest tânăr, această tânără, soră de mănăstire sau acest frate tânăr care a stat 3-4 ani la mănăstire, ca să se răfinească de viu în fața lui Hristos Dumnezeu și ca să primească chinul călugăresc, este o adevărată jertfă. El nu mai este fratele Ion sau Gheorghe sau sora Ideana din Udinioară. El este un ostaș al lui Hristos. Din clipa călugăriei, el intră în casa cuvioșilor monași, din ceasul când a primit harul acesta, pe în monahist, el trebuie să aibă în inima lui numai pe Hristos, să-i slujească numai lui Hristos, să se roage neîncetat cu rugăciunea inimii și cu orice rugăciune în numele lui Hristos, să fie tăcut, să fie blând, să fie smerit, să fie bun, să fie ascultător. Toate acestea și celelalte alte însușiri ale monahilor, nou cel lugărit trebuie să se le întâlnească, să, se, se depindă cu ele. Ce aici observăm noi este că, mai ales în zona aceasta a Moldovii, în zona din nord a Moldovii, tradiția monahală este cea mai puternică, nu numai din România, din Balcan. Am vizitat toate țările din Balcan în diferite ocazii. Nu vei întâlni mănăstiri cu personal mai numeros ca la noi, că în zona aceasta și atât de multe schițuri sunt mănăstiri ca nicăieri în Europa. Unde este, bate gândul. Și asta ne bucură, nu e o privesc de laudă, este o datorie mai degrabă ca să ne înținem această tradiție sfântă a vieții călugărești, care este cu totul altceva decât lumea din afară. Aici este rugăciune, afară tulburare, gălăgii, griji, nusparale, bolnavi, mama, tata, fratele, sora, ai fi felice. Chiar dacă știi că ai unul mai bolnav, unul mai tânăr, unul mai bătrân, se mângâie unul pe altul, se vizitează duhovnicește unul pe altul, se îmbărbătează unul pe altul, se, acești tineri copii, mâinii vor fi în locul nostru și vor face și ei ce am putut face și noi, mult sau puțin, până astăzi. Acești copii care mi-a dat nou Dumnezeu sunt, de fapt, copii unor perișoși din sate și orașe. Și dacă în zona aceasta ar lui Dumnezeu ca poporul să fie mai evlavios, mai înclinat spre viață monahală, este o binecuvântare cerească pentru noi toți. Tocmai de aceea, când ziceți că numai în județul Neam sunt aproape 2000 de călugări de mari. Peste 1200 de mari în județul Neam și vreo 700, aproape 600 de călugări cu miște sumați. Toate acestea ne obligă, nu e o de laudă, ci de o obligație duhovnicească ca în locul unii ne-am călugărit, acolo să și murim, dacă nu ne primește mai mari noștri la alte ascultări, și ca să ducem o viață cu adevărat duhovnicească. Nu luptăm pentru cantitate, pentru calitate. Iubim pe toți, dar cel mai mult iubim pe cei care sunt smeriți pe cei care sunt mai neputinsuri, pe cei care sunt mai bolnavi, pe cei care se roagă mult, ca cu cei îi strângem mai tare la pieptul nostru, la inima noastră, pe cei care fac să se roagă. Deci rugării înseamnă întâi rugăciune, neîncetată rugăciune, apoi înseamnă tăcerii, înseamnă singurare, înseamnă vorbire zi și noapte cu Dumnezeu, înseamnă priveghere din noapte, un ceas, două, nouă, care fiecare cât poate și cum poate. De aceea, încă o dată repet, ne bucurăm că aceste Sfinte Mănăstiri se noiesc din zi în zi și din an în an prin noi tineri, care vin de peste tot. Cea mai mare parte din zona Udovii, dar vin de peste tot. Ultima vreme și în Transilvania s-au făcut multe mănăstiri, și în Vanatia, și în Moldenia, încât mila uh, lui Dumnezeu este cu noi și cu neamul nostru. Acești trei tineri, aceste trei suflete, trei copilași, care i-a adus Dumnezeu acum 4-5 ani în față, ca frați, s-a învățat taina rugăciunii, ca ascultării, ca smerenii, iată după câteva ani bun de școală duhovnicească, au primit acum jugul călugăriei, jurământul călugăriei, care înseamnă pentru toți nunta duhovnicească a călugării. Nunta lumească de vestul. strigă cu țipete, cu bătăi, cu jocuri, cu cărhării, cu misiuni, cu de toate. Iar nunta călugului este aceasta în smerenie, sufletul acesta cu minte sau cei mai mulți care sunt și 12 de 3, se apropie încet, încet în genunchi de Sfântul Altar, de Hristos, de Icoana Mărturii Domnului și se refinesc ca niște mei duhovnicești înaintea lui Hristos, înaintea Taritului, înaintea Sfintei Evangheliei și își depun jurământul. Doresc vrea să putucească Sfinții Părinte. Așa voi face cum am promis până acum Sfinții Părinte. Voi fi ascultător, voi fi smerit, voi face ascultare. Mă voi ruga să eu toată viața zi și noapte. Mă voi ruga să pentru țara asta mărită și pentru părinții care m-au născut, pentru părinții mei duhovnicești. Și iată, așa primesc veșnicile acestea, hainele acestea noi, care înseamnă o viață nouă. Haine noi înseamnă și viață nouă. Degeaba schimbăm haina, să o călcăm și tot o mai spălăm, dacă noi nu ne-am schimbat. Dar avem mare încredințare, fiind și duhovnic cu nevrenicie, că acești copii care ne-a dat Dumnezeu, chiar dacă unii mai de mult călugăriți, eu le zic toți copiii, suntem mai bătrâni, îi avem la inimă, pot să o spun oriunde, și mai întâi fața lui Hristos, că avem aici, la mănăstirea aceasta, un număr deosebit de tineri mai evlavios ca noi, mai smeriți ca noi, mai răzători ca noi cei mai bătrâni. Dar îi iubim în mod deosebit pentru că sunt ascultători, pentru că sunt tăcuți, pentru că ascultă de bătrâni și de duhovnici, pentru că doresc pe Hristos, pentru că a lăsat mamă și tată, s-au venit aici ca să noi altă dată ca să slujească lui Hristos. Aceasta este marea noastră bucurie. Și ca să spunem până la capăt ideea să nu ne temem că va pieri România. Dacă poporul de înăuntru din țara asta se roagă, fii mame, fii tat, fii bunicuțe, fii cunoscut sau necunoscut, dacă se roagă de Dumnezeu, și mai ales dacă avem atâtea, peste șase de călugări avem acum, deci toți aceștia, șase, șapte mii de suflete, cu mâinile ridicate în sus, nu se roagă ei pentru țara asta. Va lăsa Dumnezeu țara asta ortodoxă, binecuvântată, în mâna păgânilor, în mâna străinilor, în mâna celor care vor să dispărente pe harta istoriei, să nu vă teme. Cu cât o va avea călugări mai evlavios, că mamă mai bune acasă, că tatăl mai gospodar, și creștini blânzi și cuminți s-au ascultat de duhovnic, cât cei din orașe și sate, cât și cei de la mănăstiri, cu cât va fi acasă frăție duhovnicească, nu pierde Eu cu crucea mână nădăjduiesc că nu spun decât adevărul. Unde este Hristos? de diavol. Unde este înfiptă Sfânta Crucii? Aleargă, se îndepărtează Duhul de răutății. Unde este credință și smerenie? și ascultare, și blândețe, și bunătate, fii la călugă, fii la mileni, tot ce înseamnă o frăție, o opție a lui Dumnezeu. Să trăiți în această dragoste ilustrat, și țara asta va înflori și Dumnezeu nu va lăsa-o. Orice s-ar întâmpla, nu vedeți ca arde și lovituri la stânga, alte de-a dreapta, alte din spate, și pe noi nu ne-a cățenat Dumnezeu. Asta e sânt, fie țară de oameni tineriți și blânzi. Avem destule păcate și noi și cei ai noștri, dar sunt nu puțini bătrâni și tineri și în special la mănăstiri, nu puțin tineri care se jertesc în Hristos prin rugărie. Este o jertfă totală. Este jertfă, cum ar spune, că acum a făcut Avram cu fiul său să jertească. S-a jertit acest tânăr, s-a închinat viața lui Hristos, i-a comunit roagă, noi avem speranța asta să le simțim rugăciunile copiilor acestor tineri, a fratelor. Unii din noaptea se stau la biserică, sau mai în spate, se închină, alții bat în etană, alții fac la civilii lor, alții și pierd la Sfânta Psaltirii. Noi nu punem așa un calapot, fiecare să se roage. Unul din Psaltirii mai mult, altul din Asatis, Paraclitii, altul, alții rugăciuni și toți la biserică și cu toții și cât posibil la Sfânta Liturghie și cu toții la ascultări acolo unde sunt cel rânduit. Și dacă este această armonie și rugăciune și Sfânta Liturghie în fiecare zi și cuvântul homicesc de des și cărți sfințe care ultima vreme s-au tot supărit, s-au tot scris și părinți duhovnicești mai avem însă din mila Domnului să ne bucurăm și în această frăție duhovnicească să mergem mai departe cu mare speranță că Dumnezeu va milui țara aceasta, să toată lumea creștină și că acești tineri care an de an se închine viața lui Hristos vor deveni mâni ei în locul nostru, unii că rugă numai, alții diaconi, alții preoți, alții iermonați, toate unii sunt egumeni, tare, că tot dintre ei trebuie să, să crească unii după alții ca această mănăstire și celelalte toate să înflorească, să se împodobească. Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru acești trei frați tineri, Vitezie, Irinar și Marcu, ne rugăm pentru acești trei frați ca Dumnezeu să îi întărească credință, să îi sporească evlavia, râvna, dragostea de Dumnezeu, să se roage neîncetat cât o ruga fie și noi neîncetat, ori mergând, ori stând, ori lucrând, ori în biserică, ori unde. Cu cât ne rugăm mai mult, și ne-am smerit mai mult, și ne-am iubit mai mult, și ne-am ajutat frate pe frate mai mult, cu atâta mânăstirea aceasta va înflori, țara noastră se va împodobi și păgânii și cei rei vor fi înlăturați într-un numele Frasfintei Trăim a Tatălui, și al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Așa să ne ajute Dumnezeu.